Yo muero por él y él muere por mí. Uh. Bacana y fantameo, te acostamos a dormir sin sueño. Andamos flow Bonnie en Clyde Tú me cuida y el que se ponga pa' ti se cae ay. Tú sabes que tu baby se las trae Aquí no cogemos esa Se van del primer strike Yeah, yeah, yeah En PR Maserati En Miami Bugatti con Nati Paseando a ver si te pillamos a ti Esto es los Bonnie and Clyde Dos penjas en Dubai Es que los poncha de un strike Atentamente tu fight La cuenta va banco redonda Pónganme donde me ponga Soy al yo pa' los tiempos de Cobadón. Y aquí es son todas las ondas, la mansión en la rotonda. Cabrón, lo mío no es la funda, yo tengo la fonda. Y dice se taquillas de cince. 2R15 full, el príncipe con la prince. En el cuello una joyería, me trancan y ella me fía. Cabrón, están a ley de un por ciento de batería. Baby, tú me conoces sabes cómo soy. Vamos pa' encima, tú sabes lo que doy. Yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, bajo y se lo doy. Y que no nos ronquen de convete. de cuerda y chipete. Que nosotros tenemos todo eso. Y yo no me dejo, tú me dices voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Me dicen el descubre, nadie sobrevive, no hay quien me esquiven. Vete llamando a todos tus soldados para que se activen. Se deciden, siguen trabajando de octavo en octavo. oírense y trabajen para la fuerza, el de los chavos, el que los ponga a dudar. Intachable en psicología, diría soy después de la trilogía. Después que eso sale de Scarface, yo no he bajado el rey. Estás escuchando 100 mil pesos en un 16. Yo una tacha, yo los tiro y ella me los cacha. Tranquila conmigo, se agachan todas estas cucarachas. Me retiro a los 30 cabrón, tú estás en los 20. Suave con el pedal que tu carrera ya está en ti. Yenga, yenga lo que venga. La capital se asoma y la puya sale en ralenga. Soy el peine clear, pero ante ustedes el terremoto. Un botón así tiembla, nadie tiene control Baby, remoto. Tú me conoces y sabes cómo soy. Vamos pa' encima, tú sabes lo que doy. Yo no me dejo, tú me dices y voy. Que yo también me monto, me bajo y se lo doy. Y que no nos ronquen de combate, de cuelta y chipete. Que nosotros tenemos todo eso y yo no me dejo si voy, que yo también me monto, me bajo y se lo doy.